Jā, paldies Marta Drāmai. Nu, tad mēs aizstāvam uz galda runātāju Džonu Maknīlu šeit priekšā. Džonu, please welcome. Un Kristīna Šulkara. Ah, man ir viens jautājums tev. Un jautājums tāds, vai tu esi jau pieredzējis pie latviešiem? Yes. Yes. Having said that, I have noticed some differences between the Irish and Latvians. Bet to pasakot, es arī gribu jums teikt, es esmu ievērojis tādas atšķirības starp latviešiem un īriem. The first is to do with shoes. Pirmais ir saistīts ar apaviem. When I was in the airport flying on Thursday, this is out of England. You could spot the Latvians. From everybody else. In the words of Scripture. By their shoes you will know them. Pēc viņu apaviem tu viņus pazīsti. As a boy, I never understood how a girl kā tad, kad es biju mazs zēns, es nekad nevarēju saprast, kā meitenes can walk in heels. var staigāt ar šādiem papēžiem. It is uh, amazing. Tas ir apbrīnojami. So uh, Latvians take shoes really seriously. Tā kā Latvijas, Latvija esat īpaši uzņem apavus ļoti nopietni. Another difference between Latvia and Ireland. Vēl kāda atšķirība starp uh, Latviju un Īriju. It's the weather. Laika apstākļi. On Thursday night. Ceturtdien vakarā. Going back from here to where I was staying. Tad, kad es devos prom no šejienes uz to vietu, kur es nakšņoju. I have never felt as cold ever before. Es nekad agrāk savā dzīvē nebiju juties tik augsti. My ears stopped working. Manas ausis vairs nedarbojās. Now look around this room. Un paskatieties šeit šajā telpā. There are people sat here in short sleeves. Ir cilvēki, kas šeit sēž nekarkos. The longer I am here, jo ilgāk es esmu šeit, the more layers I am putting on. Jo es uzvelku sev vairākas drēbju kārtas. Another small difference I noticed between Ireland and Latvia. Vēl kāda mazliet, ko es esmu ievērojis starp Īriju un Latviju. You like cameras here in Latvia. Šeit Latvijā patīk fotoaparāti. I've never seen so many cameras at a conference before. Es nevienā konferencē līdz šim neesmu redzējis tik daudz fotoaparātus. I brought a camera of my own. Es paņēmu pats savu fotoaparātu. But I'm embarrassed to take it out. Bet es jūtos pilnīgi apkalnos to vispār parādīt. Three things about me. Trīs lietas par mani. One is not true. Viena nav patiesa. Still on the James Bond missionary theme. Tātad joprojām turpinot James Bond misijas tēmu. Three things about my missionary career. Trīs, trīs lietas par manu misionāru karjeru. All to do with smuggling. Visas ir saistītas ar nelegālu preču ievešanu. One. Viens. I once smuggled a gun. Es esmu nelegāli ievedis kādā valstī ieroci. Two. I once smuggled a Bible. Otrs, es kādreiz ievedu nelegālu bībeli. Three, I once smuggled gold. Un trešais, es vienreiz nelegāli ievedu zeltu. I buy this, I need. I took them across a border kind away illegally. Nu, tas nozīmē, ja, ka tas ne, nelegāli ievedi, ja šķērsoja robežu, uh, ievedot kaut ko, kas, ko nedrīkst ievest. So, which one is not true? If we think... Kurš nav paties? Tad padomājiet. The first one is not true. Raise your hand. I ja swallowed the gun. Pirmais nav paties. Es esmu ievedis eh, šaujamo. Okay. If you think number two is not true, I once smuggled the Bible. Ka otrais nav paties, ka es vienreiz ievedu Bībeli. That's not what If you think the third one is not true, I once smuggled gold. Yep. The answer is that is the one that is not true. not nav patiesi. I have never smuggled the Bible anywhere. Es nekad nekur nelegāli ievedis Bībeli. If you want to know about the gun and the gold, you can ask me later. Ja jūs gribat zināt par šaujam un zeltu, tad paprasiet man vēl. Set by God Dieva sūtīts to do what? Darīt ko? Send my God. Dieva sūtīts. Darīt ko? That's the extent of my doctrine. Tik daudz esmu latviešu iemācījies. Of course, the answer is to make disciples. Protams, atbildi ir darīt par mācekļiem. Not just to add people to the kingdom of God. Ne tikai pievienot cilvēkus Dieva valstībai but to get busy with spiritual multiplication. bet nodarboties ar garīgu pamainošanu. And lots of questions are now surfacing because of this. Un tādēļ tagad parādās daudz jautājumu. Yesterday, a big question was Vakar lielais jautājums bija, how can we as men disciple men? kā mēs kā vīri varam apmācīt vīriešus, How can we raise up spiritual men? lai es varētu tā kā uzcelt, izaicināt garīgs vīrs. How can we inspire men to follow Jesus? Kā mēs varam iedvesmot vīriešus sekot Jēzum? The women seem to be doing a better job than us men. Šķiet, ka sievietēm šis darbs padodas labāk nekā mums vīriešiem. And it's a challenge to us men. Un tas ir izaicinājums mums vīriešiem. To learn from Jesus. Mācīties no Jēzus. Because he did it the best. jo viņš to izdarīja labāk. He inspired men to follow him. Viņš iedrošināja, iedvesma vīriešu sekot viņam. I don't know how you feel when I say this. Es nezinu, kā jūs jūtaties, kad es to pasaku. Maybe you feel. Jūs varbūt domājat tā. That I need to be like this. Man ir jābūt tā. And this is the title of this morning's talk. Un tātad šis ir šodienas tēmas uh, virsraksts. Superman's es būtu pazuduši. Ah, jā, viņi love technology. Foršas tehnoloģijas, ne? That doesn't say Superman. It says man. <laughs> tur nav teikts Supermans, tur ir teikts Ubermans. We are going to watch a little bit of the Jesus film. Mēs nedaudz skatīsimies Jēzus filmu. Enjoy this. Like Tā kā izbaudiet.